El tirajoi el Itala viaggio di Goethe, dua parto. La dudec de septembro de 1786, Goethe estis in Venezio. Post la maten mangio, mi rapidis por ecavi unuan impreson pri la tuta urbo, kaj jetis min, sen accompagnanto, nur ecmemorante la directon, en la labirinton de la urbo kiu quancam dispecigita de canaloi cae canaletoi, estas aliflanque connectita per pontoi cae pontetoi. La malargetson cae cun premitetson de la tuto oni ne povas imagi sen vidigin. Generale oni povas mesuri, tute au prescau, la largion de la strateto per la etenditae bracoi. En la plei malargiae, la cubutoi iam tushas la muroin, ciam oni metas la manoin a la coxoi. Fakte existas pli largiae stratetoi, ancao celc loce placetoi, sed cio povas esti nomata mal largia. Mi facile trovis la grandan canalon ca la cefan ponton rialto. Gi consistas el sola arco el blanca marmoro. De supre oni havas bonegan vidon. La canalo esas plena de shipoi, kiwi alportas portas cioin besunajoin e la continento, cae cefe citie al cae mal la productoin, cae inter ili svarmas gondoloi. Principe hodiau, o case de Michael Festo, la vido estis mirinde vigla. Sed por boni prescribigin, mi devas doni pli da detaloi. La du cefae partoi de Venezio, ciu estas apartigitae per la Granda Canalo, estas connectitae per la ununura ponto Rialto. Tamen, existas pli da comunicado. Gi ocasas in malfermae bargioi ce certae transvetureioi. Hodiau aspectis tre bone, cia multae bone vestitae virinoi covritae de nigra vualo, cune igis in transveturigi por atingi la pregeion de la festita archi angelo. Mi forlasis la ponton, cae iris al tia transvetureio per pli exacte rigardi la elshipigiantoen. Inter ili mi trovis tre belain visagioin cae corpoen. Cio cio circaoas min estes digna estas granda respectinda verco de cunigita Roma potenzo, mirinda monumento, ne de signoro, se de popolo. Ca ec se iliae lagunoi iom post iom plinigas, se malbonae vaporoi sveba sur la marcio, se ilia comerzo malfortigis, cae ilia potenzo malpliigis, en niniu momento la tuta structuro de la Respublico – cae gia essenso shainos malpli respectinda al observanto. Gi est submetita alla tempo cil ciu tiu ciu havas fenomenan existon. La decquinan de februaro de 1787 Goethe alvenis al Napolo, cae li restis in tiu urbo gis la decnaua de Marto la Vesuvio ciam restis ce nia maldextro, forte vaporante, cae mi estis tre contenta che fin fine mi vidis tion strangan obiecton per mia proprae oculoi. La cielo faricis pli clara, cae fine la suno brilis varamege in nian rulantan, malargian resideion. En tre hella atmosfero ni proximigis al Napolo cae nun ni veri trovis nin in alia lando. La construajoi con platae tegmentoi revelas che ni estas in malsama regiono. Interne ili ebre ne estas tre agrablai. Civi estas sur la strato, sida sub la suno dum gibrilas. La Napolano opinias che li posedas la paradisum cae havas tre malgioian ideon pri la nordai landoi. Sempre neve, case di glegno, gran ignoranza, ma danari assai. Tion ili imagas pri nia stato. Por la edifado de ciui germanae popoloi, mi traducas tion caracterizajon. Ciam negio, lignae domoi, granda nescio, sed suffice da mono. Napolo mem tui montras in gioia, libera, cae vigla. Sen nombrai homoi cura sen orde, la regio chassas, la regino estas graveda, cae til la aferoi ne povus esti pli bonai. La duan de marto mi suprin iris sur la Vesuvion, quancam la vetero estis malclara, cae la pinto estis nuba unue mi veturis al resino, poste supren monten sur mulo inter vinber giardenoi. Fine mi pied iris sur la lafo e la jaro septic uno, sur cio jam nascigis faina sed firma musco. Poste mi iris flanque de la lafo. Cabano de ermito restis supre sur mia maldextra flanco necessis plie suprin iri la monton el cindroi, cio estas strecega. Du trionoi de tio pinto eses covritae de nuboi. Fin fine ni atinges la malnovan crateron, cio nun eses plenegginta. Troves la novan lafoin cio vi aperis antau du monatoi cae quardectagoi. Ili jam estis malvarmae til ancau la malforta lafo ec estinta nur quin tagoen antaue. Sur ili ni suprin iris vulcanan monteton, quiu estis leviginta antau mal multe da tempo, cae quiu vaporis in multae locoi. La fumo mal proximigis de ni, cae mi volis iri alla cratero. Post circa quindec pasoi ene de vaporo, gi farigis til forta, che mi appena povis vidi miain in Teni la nastucon anto la visaggio ne niel helpis. La gvidanto estis malaperinta, ne se estis la pasioe sur la elgetitae lafo pezzetoi. Til che mi opinis bone retornigi cae procrasti la desiratan vidon al clara tago con mal plida fumo.